بسم الله الرحمن الرحيم असांजी सूरत मोमिनून पढ़ूं पिया इनशा आमिनीन अलाह ताला क़बूल फरमाए हाणे पहुतासूं ॿाहतरि आयत ताईं पढ़ी वियासीं पर हाणे वरी पुठियां पोइते खां मोटूं था ॿाहठि आयत खां वरी शुरू था कयूं इनशा भला नुकलिफ़ नफ़्सन इलाह वुसहा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون ऐं असां नथा तकलीफ़ ॾियूं कंहिंखे कंहिं नफ़्स खे कंहिं यानी शख़्स खे माण्हूअ खे औरत खे मर्द खे कंहिंखे बि नफ़्स खे मगर उनजे वसहार इलाह وهم ताक़त मुताबिक़ ऐं असां वटि किताबु आहे जेको ॻाल्हाईंदो आहे जेको जो ॻाल्हाईंदो आहे यंथिखु नृुख यंथिखु बिल हक़ हक़ जे सच सां ॻाल्हाए थो उहा ला युज़लम ऐं उन्हनि ते को ज़ुल्म न कयो वेंदो यानी जेके ॿारहं आहिनि नफ़्स आहिनि जेकी बि अमल कनि था उहो लिखियो पियो आहे असां वटि न उते उतां बि कोन्हनि खे असीं जदा ॾींदासूं हुनजो बदिलो ॾींदासूं असां ज़ुल्म न कंदासीं ला युज़लम उहे ज़ुल्म न कया वेंदा ही फ़ाइल फ़ाइल मजहूल आहे पैसिव युज़लम हुन ज़ुल्म न कयो वेंदो हुननि ते इहो फरमाईंद किताबु आहे असां वटि उहो कहिड़ो किताबु आहे किथे आहे हिकिड़ो लोह महफ़ूज़ में लिखियो पियो आहे छा कंदो छा कंदो छा छा सॼी ॻाल्हि लिखी पई आहे पर हिते माण्हू जी ॻिची में जेका ॻाल्हि असां कईसूं त ॻिची में चंबड़ाए छॾीसूं असां अलज़म अलज़मना उहा सूरत बनी साहिल मंझि फरमाईंदुसि व कुल इंसानियुनि अलज़मिनाहो ताहिरो ती ऐं हर इंसान खे चंबड़ाई सूं संस बदकिस्मती हुनजे कंध में हुनखे ताहे फी उन क़ी यानी जेको करिणो अथसि उहा नुक़र जी लहू या मलियामत किताबनि खाहो मंसूर आहे पोइ ज़ाहिर कंदासूं कढंदासूं ॿार नुखर जी लहू असीं कढंदासूं योम क़यामत क़यावत जे ॾींहुं किताब ई यल खाहो मंसूर आहे पोइ चवंदासीं हुनखे इकरा किताब चवंदासीं त हाणे पढ़ पंहिंजो किताबु कफ़ा बि नफ़्स कल यौम अलहक हसीबा तूं काफ़ी आहीं पंहिंजे पाण खे पंहिंजे नफ़्स ते जो पाण खोले तूं हिसाबु वठंदड़ पाण ई हिसाब ई वठि पोइ किताब उन किताब जी ॻाल्हि हिन सूरत बणी साल में इहे आयत नंबर तेरहीं ऐं चोॾहीं आयतरु हाणे अॻिते हुननि जा कल्ब जेके आहिनि दिलियूं जेके आहिनि से गमर में गमरो गमरो जो ईअं जो अचे पाणी जो तमामु वॾो वहकिरो अचे पंहिंजो खणी वञे का शहरी अहिड़े नमूने उन मां या ॿोड़े छॾे शइ खे ॼण कमरत जहालत जो तर्जुमो कयो आहे साईं पंहिंजे ग़रतियुनि पर कुलुम फी ग़मरतियुनि इन में ॿुॾो पियो हुनजो कल्ब जेके आहिनि से ॿुढा पिया हुनमें पंहिंजे माने जहालत पाणी में जहालत ॿोॾ में ॿुढा पिया आहिनि ग़मरतियुनि में हाज़ आहे मिन हाज़ान हीउ जेको क़ुर आहे उन खां हू ॿुढा पिया उन उन था ॿुधी सघनि उन उनजे उनजो तवजो नथो वञे इन ग़मरतियुनि हाज़ आहे भले होम अमालुनि में दून ज़ालिक हुन अमल जेके आहिनि से उबतड़ा आहिनि जेको असां हुकुम कयो आहे जेको असीं छो ईअं कयो त वरी चवंदा न असीं हीअं कंदासीं अला अल अलाह ताला बनी साहिल खे चयो त पंहिंजो ॿुधो पंहिंजो ऐं पोइ अताहत कयो त हुननि चयो त समा न आसा ई न अचे असां ॿुधोसूं ऐं उहो बि हुनजे नाफ़रमानी कंदासूं लाहौल नाफ़रमानी जेकी अलाह ताला चयो हुनखे छो जो अलाह ताला जेकी चयो आहे त हुन में थोरी तकलीफ़ आहे थोरी ॾुखियाई आहे माण्हू वरी चए थो पाबंदी आहे थोरी हिन करे पाबंदी माण्हू खे क़बूल कोन्हे चए थो फ्री आहियां आज़ादु आहियां <laughs> आज़ादु पैदा थियो आहियां माउ जे पेठां इन करे मूंखे छॾे ॾियो त जीअं वणियु ती करे हल तूं जीअं वणियु ती कंदे त पोइ कमु कीअं हलंदो दुनिया जो इहो <coughs> थींदो पोइ इन करे चए थो आऊं पंहिंजो उबतड़ कंदुसि कमु जेको बि आहे त जेको शैतान जेको आहे हुनखे चए थो हीउ ॾसु ॾींदो बाबा हीअं कर सुठो थी आहे चए थो इहा भलो कमु आहे इहो पुछड़ाई जो कमु जेको आहे सो भलो लॻे थो इंसान खे मिठो थो लॻे ऐं पंहिंजो जेको चङाई जो कमु आहे जेको <laughs> जंहिंमें ॾुखियाई आहे जंहिंमें इबादत आहे जंहिंमें अलाह जी फरमान बरदारी आहे उहो जो कमु ॾुखियो आहे इहो कमु असांखे कोन थींदो जे ठीकु आहे त कोन्ह थींदो त पोइ जल पेर मोलाई पोइ इन करे अलाह ताला फरमायो त कुलूब हुम हुम फी ग़मरतिन मिन मिन हाज़ा आमालुम ज़ालिक हुम लहा आमरून हुनजा कम जेके हुनजो हुनजो बिल्कुलु हुनजे ज़िद में जेको अलाह ताला हुकुम कयो आमिल उन ते उहे कमु कनि था कम जेके आहिनि ज़ोर भरियो बिठा हाणे हिते हिते पंहिंजो पंज दफ़ा आई आहे हिन सूरत मंझि ॿ दफ़ा आयो आहे हीन जे मान हता हता हीन हिकिड़े मौक़े हिकिड़े वक़्तु मुक़ररु ताईं उहो पहिरियों दफ़ो आयो हज़रत नू अस्लाम जे मुत काफ़रनि चयो जिन खे छॾे विझी वियो हिकिड़े वक़्त ताईं कंहिं ख़ासि वक़्त ताईं मतिलबु त हीअ मरी वञे त पोइ जिंद छिटी पवंदी असांजी हरू भरू छा कयूं हिनखे हिनखे मारे मारे थकी पिया आहियूं ॾाढो मारींदा हुआ वेचारे हज़रत नूह वारे इस्लाम खे अलाह मोहफ़रत करे अलाह नू अरे इस्लाम जी असांखे हुनजे सदिके अलाह मां फिरनाव हवनावर ज़ुख़नाव फरना हुनखे कुटींदा हुआ मारींदा हुआ पोइ छॾे ॾींदा हुआ पोइ चवंदा हाणे छॾियोसि भला पाणी मरी वेंदो हुयो पोइ पाण जंति छटी पवंदी हत आई इन माना इहो आयो पंज पंजवीह आयत सूरत मोबिन जी पंजवीह आयत हुन खां पोइ वरी अलाह ताला हिन खे छॾे ॾियो जेके बुछड़ाई कमनि में कायो पियो आहे पंजवंजाह ऐं आयत में अलाह ताला फरमाए थो त जेके आहिनि माण्हू तकत अमर बिम फर होर हुम फी ग़मरत हिम हथ आहिनि पोइ छॾे ॾे हिन खे ज़र हु छॾी न छॾे ॾे फी गमरत हिम हिन पंहिंजे गमर में पंहिंजे जहालत जे बोड में आहिनि मंझि छॾे ॾे हिन खे ग़मराती हुयमि हथु आई कंहिंखां वक़्ति ताईं यानी जेको वक़्तु ईंदो यानी हिन जो मौत जॾहिं ईंदो <laughs> इन ख़्याल सां हिते कंहिं वक़्तु ताईं त छॾे ॾींहुं पोइ पाण ई मूं वटि हिसाबु किताब हिननि जो आहे सो आऊं कंदुसि पाण ई अॼु सभु न मां न मिधुमि हाणे इहा पंजवंजाह पंजवंजाह आयत मां जीअं फरमाई चोवंजाहु आयत में <clears throat> ॿिनि खां सवाइ टे दफ़ा ॿियो दफ़ो हथ आहे हिन खां सवाइ लफ़्ज़ हीअ न सो आहे त जेके माण्हू इहे कमु कनि था बुछराई जा वेठा उन्हनि खे हता इज़ा अख़ज़ न मुतरफ़ीम बिल अज़ाब अख़ज़न यज अरून या चोहठि नंबर आयत हेसि <clears throat> ताईं जो असां पकड़ियो उन्हनि खे मुहतरफ़ीम हुननि जे मोतबर जेके हुननि जा सरदार हुननि जा लठ सरदार हुननि जा वॾेरा चौधरी जेके मलिक हुआ जेके सैद जेके हुननि जा सम्झो उन्हनि खे असां पकड़ियो अज़ाब अज़ाब सां हाणे टे दफ़ा अहिड़े क़िस्म जो अज़ाब जो ज़िक्र आहे जो असां जेसि ताईं जो असां हुननि खे पकड़ियो यानी हिकिड़ी रस्सी छूट छॾे ॾिनीसीं उन्हनि खे जीअं वणनि थी था कनि पोइ असां नेठि जॾहिं पकड़ियूं था पोइ अज़ाब सां पोइ हाणे टिनि क़िस्मनि जो अज़ाब जी ॻाल्हि हिते अलाह ताला कई आहे हिन सूरत मंझि हथ आहे या आयत पहिरीं आहे चोहठि नंबर आयत हता ऐज़ा अखना मुतरफ़ी हिम हाणे त यारन जी माना कंदा हलूं यार जरा त जार जीम अला हुनजी माना ॿ ॾाढ नेठा आहे करणु हाणे जॾहिं जीअरा हुआ जॾहिं हयाती हुयनि जॾहिं मौक़ियो हो तंहिं वक़्तु निवरत नयाज़ न कयऊं अलाह ताला जो पोइ जॾहिं पंहिंजो अलाह ताला अज़ाब मोकिलियो उन्हनि खे सम्झो पोइ जेको आहे ॿाराईंदा रब खे यार रब हिन मुसीबत मां असांखे छॾाए चई हाणे तव्हांखे अलाह यादि आयो आहे पोइ उन वक़्तु जॾहिं अज़ाब अची वियो हलो तंहिं वक़्तु को छॾाइण वारो कोन हूंदो पोइ हिते पहिरियों दफ़ो हिन सूरत में अहिड़े नमूने सां कई हता एरा ख़ज़ना मुतरफ़ी हिम बिला यजारून इहा आयत चोहठि थी वई हली हाणे खां पोइ वरी ॿी आयत सतहतरि आयत मंझि में आहे वरी उन खां पोइ नवानवे आयत में इहो साॻियो अज़ाब जी ॻाल्हि त एसि ताईं असां हुनखे छॾे ॾिनो पोइ जॾहिं अज़ाब ई आयो पाण ॾिसो कहिड़ो कहिड़ो अज़ाब आहे हीअ वॾेरनि ऐं वॼो चौधरीनि ऐं पंहिंजो सरदारनि ऐं लठ सरदार जेके वज़ीर ऐं मिनिस्टर थिया वेठा आहिनि पाकिस्तान जा उन उन्हनि जे मुतलिक़ ई ॻाल्हि आहे हतादा ख़सना मुतरफ़ी बिल अज़ाब इज़ा होम यजन पोइ ॿारनि यार ओ मुसीबत में अची विया सुम्हण जा दाऊं त रड़ियूं था रड़ियूं मतिलबु त ईअं रड़ियूं कोन था कनि पर अलाह खे रड़ियूं करे था चवनि त वारो कर हाणे असांजो मददगारु थी त थो हाणे तव्हांजे लाइ कमु ख़तमु आहे लाथ जा अरल योम त हाणे अॼु दाऊं न कयो हिन ते तेमाईं लाथ जा अरुल योम अॼु इहो न्याज़ ऐं निवरत वारियूं आहूं ऐं दाहूं न्याज़ न ठाही अचूं अॼु न करियो उन ॾींहुं करिणो हो पहिरीं छो न त कयो इन इनखु इन इन नखुम मिना ला तुन सरून असां वटां तव्हांखे मदद न मिलंदी अॼु इहो थी वञो हिते पर हाणे उनखां पोइ वरी सतहतरि ऐं छहतरि आयत में जेको आहे इन जो इन अहिड़ो ज़िक्र आहे हथा वारो अलाह ताला कंहिं न कंहिं वक़्तु वठ पकड़ करे थो पोइ इहो अज़ाबु मोकिले थो पोइ चए थो आहे जेकॾहिं हर वक़्तु छॾे ॾियां हीअ आहे त आहे मुंहिंजो पंजहतरि खां पढ़ूं था वलो लो रहम ना होम जेकॾहिं असीं हुननि ते रहम कंदा हुजूं हर वक़्तु मतिलबु माना कशफ न मां बि हिमिन दुरनि ऐं जेका बि हुन ते मुसीबत जेको तकलीफ़ आहे दुर आहे ज़र आहे हुन ते उहो असीं लाहींदा वञूं हर वक़्तु फी हिम लल्जू महूल त हू घिरी पवंदा पंहिंजी शरारत में दिलि जा अंधा थी इन करे वलक़द आख़िश न बिल अज़ाब पोइ जॾहिं असां हुनखे अज़ाब में वर्थ वठ कईसूं पकड़ कईसूं वठ पई पाण सिंधी ॿार माइयूं मायूं चवंदियूं आहिनि वठ पवई वठ पवई माना या मुसीबत पई अलाह ताला जो अज़ाब पवे वठ जी माना इहा आहे पकड़ ख़ुशि आख़ि न होमि अल्ला ताला चेक चवंदो असां जॾहिं पकिड़िंदासीं इहा वठ आहे वठ पवई चवंदा वठ पवई माना मुसीबत पई अलाह ताला जो अज़ाब पवे सिंधी जो कहिड़ा लफ़्ज़नि में माना करे छॾियऊं वीचारनि जो पंहिंजो सही सिधी ॻाल्हि त अरबी जो तर्जुमो आहे पकड़नि पकड़णु माना वठणु वठणु माना वठ पवई वठ पवई माना मुसीबत पई अज़ाब पवई अलाह ताला जे रब जो ख़ज़ना ओम बिल अज़ाब असां हुनखे वठितोसीं वरितोसीं वठ ॾिनीसूं अज़ाब मोकिलियोसीं बिल मस्त ख़ानू पोइ पोइ उन वक़्तु झुकिया कोन जेरा हुआ झिकिया कोन अब लाड़ो न कयूं अल्लाह ताला खां पिञऊं कोन अलाह ताला खां दुआ न घुरियऊं त मस्तु कानू जीअ रब हिम हुमायत दर रहूनि ऐं तॾहिं हिन की तद दर्रो कयूं न की हीणा थिया ऐं न की निज़ारी कयूं हाज़ी निज़ारी कयूं इहो हीअ त दर दर त त करणु माना आज़ी निज़ारी करणु ताला खे यार जंहिं मौकियो आहे जॾहिं असीं जहिड़ा आहियूं असांखे खपे उन वक़्तु असीं करियूं पोइ जो वक़्तु अदाब मथनि ते अची पवंदो पोइ अई कोन थो लहे हे त दर हाणे इहो थी वञो छा त हता हता हिते फतह न हिम बाबनि पोइ असां जॾहिं बाब खोलियो दरवाज़ा असीं जॾहिं खोलियूं था अज़ा ज़ा बाबनि ज़ा अज़ाबिन अज़ाब जो दरवाज़ो जॾहिं खोलियूं था पर अज़ाब जो दरवाज़ो जंहिं वक़्तु मौत थो अचे उन वक़्तु जंहिं वक़्तु क़बर में थो विझे त बाबा थी दरवाज़ो दरी खुली पई थी अदाब जी जहनम जी हाणे त पियो हुजे या वरी हशर में जंहिं वक़्तु मोकिलींदा जहन में त इहे बाब जेके खुलंदा बाब में रस्तो खुलंदो पोइ रस्ते इहो जेको बाब खुलण जी ॻाल्हि कुकरान शरीफ़ में आहे पंहिंजो मोमिन जेके आहिनि उन्हनि ते असीं दरवाज़ो खोलींदासूं या अञा खोलियो न वियो आहे दरवाज़ो या अहिड़े क़िस्म जा लफ़्ज़ अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में फरमाए थो हथ फ़तहन आल ज़ा अज़ाबिन शदीरिन इदाबलसून पोइ जेको आहे मायूस था थियनि मुंहिंजो उन उन वक़्तु जेको आहे जॾहिं अज़ाब जो दरवाज़ो खुले थो हुन ते पोइ जेको मायूस था थियनि इहो थियो वञी सतहतरि आयत मंझि हिन खां पोइ नवानवे आयत में हथ आहे जो लफ़्ज़ अहिड़े नमूने सां अज़ाब सां वास्तो रखे थो अता अला ताला फरमाइ थो पंहिंजे पैमर खे त इतफ़ा बिलती हीअ आसन जेके बिछायूं कनि था उनखे चङाई सां तूं मोटाए इतफ़ा बिलती हीअ आसन सैद नहन आलम बि मा यसफून असांखे ख़बर आहे असीं ॼाणूं था त ही कहिड़ियूं ॻाल्हियूं था कनि तुंहिंजे मुतालिक या अलाह जे मुतलिक़ छा कहिड़ा बयानु था कनि वकुर रब आउज़ बिन हमज़ात शया ऐं चओ त हे मुंहिंजा रब मूंखे ऐं घुरां त तुंहिंजी पनाह थो घुरां तुंहिंजी विस विसे शैतान जे खां वओज़ बि कर रब ऐं हदरून ऐं तुंहिंजी पनाह थो घुरां तुंहिंजी इहे मुंहिंजा रब जो इहे मूं वटि अचनि यानी शयातीन जेके आहिनि मूंखे वकोड़े वञनि हदरू मूं वटि हाज़िर हुजनि जा अहद हुमल मौत जेसि ताईं जो तव्हां मज़ा हिकिड़े ते मौत अचे थो यानी तव्हां मौत अखियुनि सां ॾिसो था माण्हुनि खे अचे थो ईंदो रहे थो हथ आहे मौत उन वक़्तु चए त यार बि मूंखे मोटा पोइ हिते त आउं सुठा कमु करियां सम्झो अली आमल ओ त आऊं सुठा अमल करियां एतिरा ॾींहं ॾिना मां सौ साल थी वेह सतरि साल पंजाहु साल सठि साल हीअ तोखे उमिरि ॾिनमि तोखे छॾे ॾिनमि छूट जेको वणी सिक मूं तोखे घणेई मोकिलियो पैगम्बर पंहिंजो मुलो बि जेको आहे तुंहिंजे मसीत वारो उहो बि तोखे ॿुधाईंदो रहियो वीचारो तूं हुनखे गारी ॾींदो रहे चई त अहिड़ो मुलो को कोन थो खपे असांखे तुंहिंजो लाली अमल साल चई हाणे थो चई त आउं अमल साल ई वञी कंदो तूं कहिड़ा अमल साल ई कंदा त तोखे मोटाइबो त तूं वरी बि ई अमल कंदे <laughs> तुंहिंजा लक्षण आहिनि ई अहिड़ा लाली अमल साल फीमा फीमा कल अलाह ताला जो न ईअं न थींदो अली सवालेनि फी मा तारखो पोइ जीअं आऊं कमु करियां चङा हुन में जेके छॾे आयुसि हीअं न थींदो छॾे जेको आयुसि छॾे जेको आयसि वियो जेके कंहिं मां हाणे वरी ईंदुसि वञी अमल सवाले कंदुसि अलाह ताला फरमाए थो न हरगिज़ न कला कला कला माना हरगिज़ ईअं न थींदो जीअं तूं चाहीं थो तीअं बसि हर ॻाल्हि तुंहिंजी मर्ज़ी मुताबिक़ करियूं था ईअं कोन्ह थींदो इन हा कले मथुन हूअ का हा हीउ जेको कलम आहे हीअ जेको ॻाल्हि आहे बेशक इहा हिकु ॻाल्हि आहे जंहिंजो इहो चवंदड़ आहे वमिन इला योम इलाही हाणे हिन खे बरज़ जी जॻहि आहे जेसि ताईं वञी वरी बहबासत जो ॾींहुं थिए हाणे हिते ॼण हीअ क़बर ॾांहुं इशारो आहे जॾहिं माण्हू मरी थो वञे पोइ क़बर में विझिजे थो पोइ हिते बरज़ख में पियो हूंदो पोइ माण्हू चवंदा पुछंदा आहिनि भई क़बर जे अज़ाब जी ॻाल्हि आहे छो जो हाणे हीअ जेके मुसीबतूं जेके नयूं पैदा थियूं आहिनि सलफी ऐं पंहिंजो या अहिड़े क़िस्म जा माण्हू उहे चवनि था बाबा आहे कान का क़बर में बसि उते क़बर में पाण वेठा हूंदासीं सुता पिया हूंदासीं आराम सां ख़ैरु आहे क़बर जो अज़ाब कोन्हे ख़बर जो अज़ाब कीअं कोन्हे भई हीअ बरज़ जी ॻाल्हि आहे हिते बरज़ जो क़बर आहे हिते ई सूरत मोहबिन में ऐं सूरत इब्राहिम अल इस्लाम में घणनि ई सूरत में पाण माण्हू ॻोल्हे त क़बर जो अज़ाब आहे जॾहिं तव्हांखे अलाह जो अलाह चवे थो तव्हांजो रसूल चवे थो त भई हीअं तव्हांखां पुछा थींदी ई पुछा थींदी तव्हांखे एतबर में अची कोन्ह थी ॻाल्हि तव्हां चवंदा न न अज़ाब आहे कोन क़बर जो वरी हाणे हिकिड़ा माण्हू पैदा थियणु चवंदा क़यामत में अलाह अहिड़ो एतिरी आहे जो हरू भुरू अज़ाब कंदो तव्हांखे सम्झो अलाह वरी कहिड़ो आहे मतिलबु अहिड़े क़िस्म जूं रद दलील ऐं इहे ॾियनि था पोइ अज़ाब अज़ाब जी का बि ॻाल्हि कोन्हे चई चिधो ज़ख़ दड़ भई बेस्ट जेको आहे साईं पंहिंजा सचल साईं अलाए कहिड़ो बाद पंहिंजो शाइर जेको आहे चई त बेश्त जेको आहे दिलासो आहे ऐं दोज़क दड़को आहे ऐं इहा आहे ॻाल्हि सॼी कूड़ी मतिलबु लाहौल अला लाहौला विला अल अलाह ताला तव्हांखे मोकिलियो पैगम्बर पंहिंजो ॿिया पैगम्बर अॻियां क़ौमुनि ते मोकिलियईं त हीअं जेको आहे चयो बेश्त जेको आहे दिलासो आहे दोज़क जेको आहे दड़को आहे अहिड़ी का बि ॻाल्हि कोन्हे का तव्हांजी वस में ॻाल्हि आहे छा जॾहिं मरी वेंदो हिते अलाह ताला पैदा कयो आहे तव्हांखे तव्हां पंहिंजे वस वसूं पैदा थियो छा पंहिंजे करे पंहिंजी मर्ज़ी मुताबिक़ त पैदा कोन्ह थियो पोइ हाणे अहिड़ी क़िस्म जूं ॻाल्हियूं बेनान में हिते मूं या माना ते करणु चाही त हत जो लफ़्ज़ हिते हत आहे उन उनजो वरी पंहिंजो सूरत बकरमी ऐं सूरत यूसुफ़ अल इस्लाम मज़मुन हत आहे इज़त जेसिताईं रसूल जिन खे रसूल जेके आहे से मायूस थिया या रसूलनि जूं क़ौमूं जेके आहिनि से मायूस थियूं या छा अहिड़े क़िस्म जो लफ़्ज़ु उन पासे आहे हाणे हिते वरी असीं ॿाहतरि आयत खां इनशा शुरू कंदासीं फकुंतुम अला आहे काविकुम तन किसून पोइ तव्हां पंहिंजे खुड़ियुनि ते खुड़ियुनि भर पोएते पोएं पोइ पोएं पेर यानी उहो ॾिसो परियां बीठो आहे अमरा रसूल पाए अंबर आसम या को माण्हू चङा ई चवण वारो बीठो आहे चए बाबा भॼी वियो बीठो आहे लथु खयो इन खां भॼ परे वरी पंहिंजे खुड़ियुनि ते पोएते मोटी भॼ भॼ भॼ भॼ तन किसून पोइ भिरकी पवंदा ढिरकी पवंदा या लड़ी पवंदा या किरी पवंदा पंहिंजे लाड़ में चवंदा आहिनि ओ पोइ पोइ धी पजाए किरी पइजाए लड़ी पजाए पोइ इहा लड़की माना माना ॿिए पासे लाड़ो करे भॼी वेंदा हुआ तन किसून ते नून काफ सवाद सम तन किसून मुस्तक़बरीन तकबुर कंदे यानी इहो जेको कमु थिए कयूं भॼण जो हिन हुन जो त असीं बि न हेॾा वॾा माण्हू आहियूं हीअ वरी जेको आहे अहिड़े क़िस्म जो माण्हू आहे इहे असांखे थो चवे असीं हिन जे ॻाल्हि ते हलूं हीअ वरी छा आहे मुलनि जी वीचारनि जी घणी बेज़ती मूं ॾिठी आहे त कंदा आहिनि उहे जेके पोयां हुन वॾा ऑफिसर ऐं वीचारो मुलो जेको आहे सो हुनखे तमामु थोरो पघार बि ॾियनि पोइ हुनखे नचाइनि पंहिंजे आङुरनि ते उहो जहिड़ो हुनजो नौकर हुजे चाकर भई तई तव्हांजो इमाम आहे मुसीबत पएव हीअ तव्हां इमाम था बनायो हिनखे वरी हुनजी बेज़ती था करियो वरी हिनखे नौकर करे ट्रीट था करियो पंहिंजे नौकरनि वांगुरु ॿियनि वांगुरु हिनखे हीअ पघार अहिड़े क़िस्म था ॾियो जो हीउ वीचारो मुसीबत में खाई पी कोन सघे या ॿार पाले नथो सघे ऐं तई हिनजो अहिड़ो तरीक़ो था करियो तव्हां अलाह जो ख़ौफ़ कोन्हे पर निमाज़ पढ़िया हिन छल था पढ़ो निमाज़ पंहिंजे पीउ जे पोयां पढ़ो जेको क़बर में वियो आहे हलियो पोइ छा मतिलबु हिन जे पोयां निमाज़ बि पढ़ो था वरी हुनजी बेज़ी बि कयो था फरमाई त मुस्तक़बरीन बि मुस्तनि तहजरून पाणी सामरनि जी माना बि आहे त सॼो राति जो वेठा हूंदा हुआ बसि असुर थी वेंदो हलियो साईं छा साईं शाइरी पिया कयूं साईं बसि उहो <laughs> छा चइबो आहे मुशाइरो लॻो पियो आहे ऐं कूड़ वेठा कुटियूं पंहिंजो ऐं ताश वेठा खेॾूं गैमलिंग वेठा कनि सॼी राति यार सां वारो पंहिंजो सॼी राति वञो गैम्बलिंग करे थी छा फलाण करे थी हीअ करे हू करे सॼो राति भला बदमाशी जो कमु ख़राबु कमनि में मशगूल अलाह ताला जो ज़िक्र कोन कयो पंहिंजो ॿियो भला सुम्ही रहियो आहे भला जान छुटी पियो आहे न पर सामिरन सामिरन में राति जो वेही ख़ुशूसनि सांरनि राति सां वास्तो आहे त हुन वक़्तु वेही पंहिंजो अहिड़ो भुसाई जूं ॻाल्हियूं वेही करणु विस्साई जो ज़िक्र करणु बुसाई जो का चङाई जी ॻाल्हि न करणु उहो थियो हिकिड़ो ईअं तहजुर्न त तहजुर्न जी माना आहे बकवास करणी माना था कनि to pass night awake an idle chalk to chalk nonsense by night ऐं तहजुर्न जी माना की हिजर माना शेमफुल एक्टिविटीज़ जेके आहिनि लीव लीव विद पोइ जिस्म सां या वात सां या ज़बान सां या दिलि दिलि सां या छा सां अहिड़े नमूने सां ॻाल्हि था कयूं हाणे फ़रमाए थो कौल अलाह ताला जी ॻाल्हि जेका आहे हुन ते तदबुर नथा छा सम्झायूं न सम्झायूं कौल कौल जेको क़ौमान आयो आहे तदबुरु न कयूं छा आयो हुननि वटि उहो जो न आयो हो हुननि जे अबनि दारनि अॻियनि वटि यानी का अहिड़ी वटि ॻाल्हि आई आहे हिकिड़ो को ॿियो को अलाह ताला मोकिलियो आहे या छा मतिलबु पाण ई ठाहियो अथऊं कहिड़ी कहिड़ी ॻाल्हि आहे अम जा अहम मालम या या ते आबा अवलीन चइजे त हीउ क़ुर शरीफ़ मोकिलियो वियो आहे हिननि ते जेको हिन खां अॻु में कंहिं ते कोन मोकिलियो वियो होनि जे अरबनि जे अभन ॾाॾनि ते हज़रत त इस्लाम खां पोइ जेके आहिनि से हिते न ख़तमु हुई हज़रत इस्माहिल खां पोइ कंहिं ज़माने ताईं पोइ को ॿियो नबी हिते कोन थियो या रिफू रसूल या हिननि रसूल खे न सुञातो की रसूल सलाह सम्झो मोहम्मद सलाह हिन जे विच में चालीह साल रहियो हुनखे न सुञातऊं छा फहम लहू मुनकर जो उन उनखे उन जा मुनकरा आहिनि हुनखे ओपिरो था सम्झनि हुनखे धारियूं था सम्झनि अम न बि जिन या चवनि था त हिनखे जिन आहे हिन की आहे हिनखे वीचरियो आहे इहा मजनून आहे पागल आहे बलजाके पर हुननि ते हक़ु आयो आहे हीउ जेको आहे हक़ सां मोकिलियो आहे क़ुर जेको आहे ही मुहम्मद रसूल पैगम्बर जेको आहे असां हक़ हक़ सां मोकिलियो आहे पर घणा माण्हू जेके आहिनि हक़ खां किरायत कनि था हक़ खे ख़राब समुझ हक़ खे मुछड़ो करे इनकारी आहिनि हुनखां का काकारिया आहिनि किरात था कनि वरी तब अल हक़ु अहवा अहम जेकॾहिं हक़ु हक़ हिते माना आहे अलाह ताला जो जे लफ़्ज़ में त जेकॾहिं यानी अलाह ताला हिन जे ॻाल्हियुनि ते हले या हक़ वारो पैगम्बर जेको करे मोकिलियोसीं उहो जेकॾहिं हिन जे ॻाल्हियुनि ते हले हिन जूं जेके बेदरील ॻाल्हियूं आहिनि जेके मुसाई जूं ॻाल्हियूं आहिनि भली भलि जा वली उल हक़म हिन जी हवा हिनजी नफ़्स जी हवा ते हले त आसमान ऐं ज़मीन में फसाद पकड़िजी वञे हूंद वन फी हिन जेकी बि हुनजे विच में आहे उहो बि फसाद मतिलबु फ़साद थी वञे डिस्ट्रक डिस्ट्रॉय थी वञे हलियो हूंदो भले अताए नम्रीम फ़हम अन ज़िक्र हिम मोहरून पर असां ॾिनीसूं उन्हनि खे पंहिंजो यादि नसीहत जेको ज़िक्र आहे क़ुर आहे उहो मोकिलियो अथऊं फ़हम अन ज़िक्र हिम मोहरदून पर इन ज़िक्र खां ई ऐराज़ कनि था पासो कनि था मुंहुं मोड़ीनि था हिते फ़र्माईं त अम त सालो अम ख़र्जनि छा ई ख़र्ज़ु थो घुरे हिन खां ख़र्च थो घुरे हिननि खां ऐवज़ो थो घुरे बदिलो थो घुरे पैसे पैसो ॾोकड़ थो घुरे हिननि खां जनि फ़ ख़ैर पोइ ख़र्च जेको आहे बदिलो जेको आहे अवज़ जेको रब पाक वटां हिन खे असां ॾींदासूं उहो हुन लाइ खोड़ आहे उहो ख़ैरु आहे उहो सुठो आहे वधीक बहितरु आहे उहो ख़ैरु राज़ीन अलाह ताला जेको आहे सो सुठो रिस्क ॾियण वारो आहे उहा इन इला सुरातिन मुस्तक़ीम ऐं बेशक तूं हे नबी पाक सलाह लथदाऊ इला सरातिन मुस्तक़ीम हिननि खे तूं सॾी थो सिधे रस्ते ते यानी असांखे इहा ख़बर आहे त तूं सिधे रस्ते ते सॾी थो असां जेको तोखे रस्तो चयो आहे त हिन ते सॾु इन ते तूं सॾी थो ऐं हीउ जेको आहे उहो नथा वठनि त पोइ हाणे हिन जी पंहिंजी मुसीबत आहे पंहिंजो हिननि जो लक्षण आहे अहिड़ो इन लदीन लाइ इहो न बिल आख़िरत अने स्राद लाखिबून पोइ जेके माण्हू नथा मञीन आख़िरत खे रस्ते खां लड़ी वेंदड़ आहिनि नाखिबून नखिब हींअर नून काफ़ कुतो जेको आहे ऐं बे नाखिबून सिधे रस्ते खां हटंदड़ आहिनि पोइ हाणे हिते वरी इनशा छॾियूं था ऐं अॻिते वरी पढ़ंदासूं इनशा रबना तक़बल मिना إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم